hari abategetsi bane bo mu ntara y'amakamba bari kubakurikiranwa n'ubutungane icaha bagirizwa ngo ni uguhindura impapuro muraza kumva umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu inama yakoranye muri indwi yaremeje integuro y'itegeko rishinga ishuri rizosozera inyigisho zitangwa muri kaminuza y'u Burundi bita Ecole Doctorale mu rurimi rw'igifaransa tubafitiye kandi n'amakuru y'inkino tuza inkino zo gusubiriza mu ihiganwa umuhisi perezida Petero nkuru nziza n'inkino ziza gutangura kuri w'imana reka turaza kandi kubabwira n'inkino zo ku mugabane wa buraya eho aho zigeze mu kanya n'inkuru imwe ukwayo ku caha bagirizwa co guhindura impapuro bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano byankurikiye akamirira kure yuko hari ukutumvikana hagati y'abajejwe intwaro muri komine ya Makamba tumumvirize abakozi ba komine ubutungane buriko buratohoza ko ku bijanye n'icaha mu guhindura ivyanditswe ku mpapuro rero ubutungane buriko buratohoza kuri ico caha bwarabahamagaye abubwikeka hama turarindiriye ico amatohoza azovamwo dusanze bera uh, babera batera naho buheze bubahane bwisunze amategeko abajijwe intwaro bari ku kivi mu gihugu cyose mugabo ibyo ntibikibuza yuko uyu canke uriya ubutungane ukeneye kumukora ko amatohoza ku cyaha iki n'iki n'iki buheza bukabikora ibyo nibyo byabaye makamba eh, ni rero byonyine kandi biriko bigenda neza turarindiriye ikizova mu matohoza ariko arakorwa icyo twomenyesha abantu ni uko indongozi zirashobora gukora amakosa kandi iyo indongozi zikoze amakosa na inganzo ziraheza zigatozwa ku nk'uwundi mwenegihugu wese kuko amategeko ariho kugira ngo atunganirize bose kandi yubahirize bose tubaranye n'ano makuru abahinga mu by'inyubako baridoga ko abanyamahanga baza kubaha ubumenyi mu bisata bitandukanye ko hari ibyo batabereka kugira igihugu kizokwame kibatuma ko ibyo babishikirije mu gihe vyibonekeza ko ibikorwa bitari bike by'inyubako rusangi bihabwa amashirahamwe y'abanyamahanga ujeje urudandazwa rw'ubuhinga mu bushikiranganji bw'ubudandaji akavuga ko mu mategeko munyamahanga wese aje kwigisha iby'ubuhinga ategerezwa gusigurira abarundi yishimikije ibikoresho aba yazanye aho tuba umwe muri abo bahinga mu by'inyubako twavuganye avuga ko abo bahinga b'abanyamahanga bazanwa n'igihugu ngo babahe ubumenyi batabikora neza kuko hari ibyo batabereka kugira igihugu kizogume kibakenera nk'abahinga mvamahanga baje gukora mu gihugu cacu mu vyerekeye ivy'inyubako ivyo bintu turagira tubona ko birimwo utubazo kuko abo bahinga baba baje bavuye hanze bakaba bategerezwa kugenda baduhaye ubumenyi cyo novuga transfer de savoir et technologie barabigira mugabo ntibabigira nkuko vyategerezwa gutegerezwa kuko ugenda gusanga iyo bahejeje igikorwa cabo twebwe twategwa kubihabwa batabiduha uko vyategerezwa ni ukuvuga kubyo umuntu ico kintu ateza kugenda kimenya kuburyo ikindi gihe atohamagara umunyamahanga ngo agaruke kugikora agasaba kwabo bahinga bahejeje kubaha ubumenyi bo basigira ibikoresho nsaba ko mu gihe umuhinga aje muri iyo ntumbero ategerezwa gutanga ubwo bumenyi nk'itegeko akaba umuntu abikurikirana bibaye ngombwa hakabaho na evaluation y'abo bantu yigishije imbere y'uko uwo muntu agenda kino nuko nukusiga ivyo bikoresho kandi no kugenda baberetse byose kubikoresha no kubikora mu gihe bigize kibazo Onezime niyikura ajejwe urudandazwa rw'ubuhinga mu bushikiranganje bw'ubudandaji amenyesha ko mu mategeko abo banyamahanga bategerezwa gusigira ibikoresho abo bigishije umuntu wese azobaje gukora runo rudandazwa azoheza mu vyaje gukora agasigira abarundi ubuhinga hamwe n'ubumenyi muri ico gisata ku buryo abahinga nabo aba barundi bazoheza bakabandanya ivyo bikorwa mu gihe uwo munyamahanga mahanga yari asanzwe yazanye ubwo buhinga atoba akiri ngaha tubamenyeshe ko vyibonekeza ko ibikorwa bitari bike b'inyubako rusange ibikorwa n'amashirahamwe y'abanyamahanga igitega araturuka vabushi radio isanganiro Tumenanye n'ano makuru inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi yaremeje intaguro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya ishure risozera rizosozera inyigisho zitangwa mu makaminuza mu Burundi Ecole Doctorale mu Gifaransa iryo shure ngo rihura n'ibibazo byinshi harimo kutagira abakozi bafise ubumenyi bukwiye rishinga rikongera rigatunganya ishuri rizosozera inyigisho zitangwa mu makaminuza mu burundi rihura n'ibibazo byinshi bituma iryo shuri ridakora neza muri ibyo bibazo harimo cyane cyane ikijyanye n'umugwi ujejwe n'ubuhinga udakora neza be rero no kutagira abakozi bafise ubumenyi bukwiye bafasha mu itunganywa ry'iryo shure itegeko rishiraho iryo shure rishinga ko uwo mugwi ujejwe inyigisho n'ubuhinga ugizwe n'abantu amajana abiri na cumi n'icenda ibyo bituma udashobora gukora neza imirimo washinzwe kuko ntibyoroha ko abantu bangana gutyo bakorana cyane cyane iyo bava mu bice bitandukanye mu gihugu iyi nteguro rero iteganya ko icyo gitigiri kijya ku bantu cumi n'umwe baba baserukira abafise uruhara ruboneka mu bikorwa by'iryo shuri ku bijyanye n'abakozi itegeko rihari riteganya ikibanza cy'umuyobozi w'iryo shuri ayo mabanga nayo akaba agoye ku muntu umwe abafatanya no kwigisha kwigisha gukora ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byerekeye iryo shure integuro nteguro itekanya ko hoba icegera canke ivyegera vy'umuyobozi w'iryo shure bimufasha kuritunganya kubera ishuri nk'iryo ryakira umunyeshuri wese abyipfuza ariko akwije ibisabwa rikenera byinshi iyi ntego ritegekanya ko uwuje kuryigamwo ariho amahera yaba umurundi canke umunyamahanga inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ariko ikisaba ko izo nyigisho zoshira imbere ibisata igihugu gikeneye kuruta ibindi inama shikiranganje yasavye gutunganya neza ibizorangurwa muri ayo mashuri mu gushira imbere ivyihuta gusumba ibindi kugira ngo leta izirafata mu mugongo iryo shure uko uburyo bubonetse isanganiro abarwayi baja kwivuriza ku bitaro by'umutoyi biri muri komine ya Bugendana intara ya Gitega barasaba ko kongererezwa abaganga muri ivyo bitaro ngo kuko haja kwivuriza abantu benshi urongoye ivyo bitaro ariko avuga ko mu bihe bidasanzwe by’ingwara nyinshi ariho ivyo bitaro birengerwa inkuru ya Gerard nibigira abagwayi bivuriza mu bitaro by'imutoyi bavuga ko ibyo bitaro babikunda kubera ngo bifata neza abagwayi ariko rero kubera baza kwivuza ari benshi bamwe muri bo basaba ko abaganga bokongerezwa kugira ngo ntibatebe baje kwivuza umuganga umwe ndabona ko usanga ariko aravura abantu bashaka nka mirongo hafi mimemese nka gituma mbona umengo bishobotse bokongeza abaganga cyane cyane bajya abadogiteri kugira usukire dogiteri cyangwa nyamara muganga ucanga aho ugaca ngaho ugaca ngaho ugasanga umwanya wabaye muremure kuko tuba turi benshi kandi ugataha henshi nyene ni uko nk'umuganga agiye kuruhuka hoca haza uwundi hamwe ata muntu abura umwakira urongoye ivyo bitaro by’umutoyi muganga joseph niko bamye ariko avuga ko abaganga bakwiye mugabo ngo mu mezi indwara ziba nyinshi abaganga bakora akazi kenshi n’inyubako zikarengerwa yego eh, ubu iyo tutari mu bihe bidasanzwe abakozi barakwiye ibikoresho birahari n'inzu zirakwiye ariko hariho amezi amwe amwe usanga hariho indwara nyinshi cyane cyane malariya hamwe n'indwara zifatira mu bihimba by'ihemero mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu rimwe rimwe ugasanga no kwa gatandatu kurageze na rimwe rimwe mu mpera z'umwaka icyo gihe muri ayo mezi hariho igihe usanga twarengewe tukaca tugerageza kurondera ibitanda tuza turinjizamo bindi cyangwa usanga nk'aho bahora bafungurira tugiye turafata yuko bafungurira nk'ahantu twateguye nko hanze kugira aho bahora bafungurira mu nzu tuharyamika abarwayi abakozi bo nta ngorane barahari bakwiye iyo abarwayi babaye benshi naho tuca tubasaba kuyitanga ni hamwe nyine uca usanga rero abantu bakora cyane kugira ngo tugerageze ibyo bitaro ku munsi bikaba byakira abagwayi bivuza bataha bari hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu hakaba n'igihe barenga abinjira ibitaro ku munsi nabo ngo bari hagati ya cumi na mirongo ibiri harimo n'abaza kwibaruka abo bagwayi bakaba bava mu ntara zitandukanye z'igihugu nk'uko bishikirizwa na muganga Joseph niko bamye igitega Jean ibwira ku bwa radio isanganira mu gisata c'inkino kuri uno w'Imana niho hakinwa inkino zo gusubiza mu higanwa ry'umupira w'amaguru ryitiriwe aho zarongoye muhisi umuhisi Petero Nkurunziza urukino rurindiranywe igishika n'abakunzi b'inkino ruza gukinirwa ku kibuga ingoma cyo mu gitega aho umugu wa Flambeau du Centre wakira umugwi wa Vitalo FC muri amahiganwa nayo y'igikombe cyo ku mugabane wabura Buraya Euro y'uno mwaka igihugu cy'ububirigi caraye gitsinze igihugu cy'uburusiya ibitsindo bitatu ku busa kuri uno w'imana kandi aratekanijwe n'izindi nkino ano makuru y'inkino tuyabaze jean marie vianney ngendakumana inkino zo gusubiza gihiganwa gitiriwe umuhisi Petero nkuru nziza zose zizagukinwa igihe cy'isaha 9 kuri no w'Imana ku kibuga agatwaro mu ntara ya Kayanza Kayanza United iza kwakira umugwi wa Musongati mu rukino rwa mbere iyo migwi ikaba yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi ingozi ku kibuga urukundo umugwi wa Message Ngozi uza kwakira Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga urukino rwa mbere rwahuje iyo migwi nago nyene rwari rwarangiye imigwi yompi inganya igitsindo kimwe ku kindi Burundi. Ku kibuga urunani umugwi wa Rukinzo uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Egrenwa de Fighters yo mu ntara ya Makamba. Mu rukino rwa mbere umugwi wa Rukinzo ukaba wari watsinzwe na Egrenwa Noir igitsindo kimwe kubusa. Urukino rurindiranywe igishika n'abakunzi b'inkino nuruza kubera kuri stade Ingoma aho umugwi wa Flambeau Centre uza kwakira umugwi wa Vitalo FC. Mu rukino rwa mbere imigwi yompi ikaba yari yaranganije ibitsindo bitatu ku bindi. Tukivuga amakuru y'inkino yano mu gihugu cacu nuko hari ihiganwa rishasha rigi bagiye guhuza abana bato baba mu makaritie yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura na cane cane muri zone ya Gihosha na Kamenge Leneve Satunga Imana arongoye ishirahamwe rihurikiyemo imigwi zohiganwa atera kamo abazohiganwa kwitegurira neza iryo higanwa akamano tera kwitabira iyo championa nuko boshobora gutegura imigwi neza mu nzira zose zitandukanye mu buhinga mu bwenge mu nguvu no kumubatoza indero muri iyo championa bagiye guhiganirwa muri uyu mwaka wa 2021 Manasese Ngiyumva arongoye umugwa Eden uri mu izo kwitabira avuga ko bariko baritegurira neza iryo higanwa ko cyane kwitegurira izo champion icyo dushira imbere cyoco ni gutegura abana bakora ikintu bumva ko nabo nyene kibari mu maraso kwimenyereza musanzwe mubikora ryari na ryari uko tubikora ubu tubikora misi yose ku mugabane wa Buraya muri ryahiganwa rihuza imigwi serukira bihugu yo ku mugabane wa Buraya bita Coupe d'Europe mu rurimi kwigwa Ifaransa igihugu ca Pays de Galles carakinganije suise, igitsindo kimwe ku kindi igihugu c'u Burusiya naco kikaba catsinzwe ibitsindo bitatu ku busa n'igihugu c'u Bubirigi uno munsi igihe c'isaha igihugu c'u Bwongereza kiza gutana mu mitwe na kurasi, ni mu gihe mu guserukira igihugu w'igihugu ca Autriche uza gukina igihe c'isaha 12 n'igihugu ca Macedoine dinor, igechisa igihe c'isaha naho igihugu ca peiba, bas kiza gutana mu mitwe na Ukraine buraca bugacana ayandi mu ngaburo umuravumba ni igiterwa muti gikinga kikongera kikavura indwara zifatira mu bimba by'ihumekero nka asima gilbert Nankwafi umuhinga mu bijyanye n'ingaburo asigura ko umuntu yihereza umuravumba kenshi adashobora kugwara inzoka zo mu nda bucana ayandi y'ingaburo na omerindwayo umuravumba n'igiterwa cy'ingaburo muti bisigugwa na Gilbert Nankwa hafi umuhinga akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo avuga ko gitegwa giterwa gisanzwe gifise ubushobozi bwo kwica imigeri itera indwara umuravumba akaba ari igiterwa kidasanzwe mu biterwa muti mbere kikaba gikoreshwa cyane mu buvuzi kama haba mu Burundi canke mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu bushakashatsi bwagiye burakogwa umushakashatsi rurangirana azwi izina rya Van Pivert n'abagenzi biwe bagiye byaye mapropriete antimicrobienne ku ma microbe yo mu bwoko bwa Candida albicans ashigera Shigella dysenterie Streptococcus pyogene uwo muhinga avuga ko umuravumba ufasha mu gukinga no kuvura indwara zifatira mu bihimba byo guhumeka nk'inkorora n'ibicurane twovuga ko kino gitegwa cy'umuravumba gisanzwe gikinga kikongera kikavura ubwandu bwaba ubwo mu bwoko bw'amavirisi maladi virale canke mu bwoko bw'amabacteri maladi bacteri bacterienne canke mu buryo fongique bishobora gutuma haba ububabare mu ngingo canke mu mubiri canke ikibazo c'inzira z'ubuhumekero nko kugira ikibazo ca lume inkorora canke ibigoga n'ibindi rinite hasima bicurane canke amahanjine umuravumba urashobora no kuvura inzoka zo mu nda ugatuma umubiri unonoka nk'uko bibandanya vyemezwa na Gilbert Nankwa hafi umuhinga mu bijanye n'ingaburo umuravumba kandi urafasha mu ihoka neza ry'ibifungurwa tutibagiwe gusohora ubucafu buri mu nzira y'ibifungurwa harimo n'inzoka zo mu nda kizwi izina ry'umunyinya akasiya abisinika ugaca ugerageza kuyahomeka ahandi ya gikoko cagukomoye hanyuma ugaca uzuranwa umutobe wakanywe mu muravumba hambavu y'ako kamaro ku mugwayi ngo n'ubutagwaye yo kwihereza umuravumba kuko usukura umubiri mu gusubiza ku gihe umutima hamwe n'ubushuhe bwawo Omer Nduwayo tugushimire n'umutumire wiwawe ni hano duciye turangiriza ano makuru imbere yo gutandukana ndabibutse zino ngingo nkuru nkuru zari ziyagize hari abategetsi bane bo mu ntara ya makamba bariko bakurikiranwa n'ubutungane mwumvise ko icaha bagirizwa ari uguhindura impapuro muri bo rero harimo abahanuzi babiri ba musitanteri w'iyo komine hamwe n'umunyamabanga w'ibiro vy'intara ya makamba Ah, bariko bakurikiranwa ko kuri ico caha inama shikiranganji yakoranye muri yindwi yaremeje integuro y'itegeko rishinga ishuri rizosozera inyigisho zitangwa muri kaminuza y'u Burundi n’ibyo bita Ecole Doctorale mumvise kandi n'amakuru y'inkino aho twagarutse ku nkino zo gusubiriza mu ihiganwa ryitiriwe umuhisi perezida petero nkuru nziza zitangura kuri uyu w'imana mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye ikaze nigwanyu muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru agizwe hanini n'ayavugwa mu gisata c'indero gusanura ibigo bya kaminuza ngo biri kure nk'ukwezi byandikwa na Burundi eko cyo kimwe n'ubuzima bw'abanyeshuri ba kaminuza y’i Burundi inyubakwa z'iyo kaminuza y'igihugu zigeze hatemba ikigo cy’iyo kaminuza cyo kumutanga nticasigaye inyuma nk'uko byandikwa n'ico kinyamakuru rwaba uruzitiro n'inyubakwa z'iyo kaminuza abanyeshuri bise rumuri biteye amakenga Burundi Eko ibatumirira kwirabira iyo mfura y'ibigo vya kaminuza yafatwa nk'akarorero ka kaminuza y'u Burundi Ico kinyamakuru gisohoka burindwi kivuga ko n'ibitigiri by'abanyeshuri mu buraro bwa kaminuza byagabanutse igisigaye nuko ico kibanza cogirirwa isuku kiretse ko izo nyubakwa za kaminuza ari iza leta bikenewe ko zisukugwa izo nyubakwa si izo gufata minenegwe mugenzi wacu akarangiza yibutsa ko bikigoye kuronka uburaro bw'abanyeshuri mu gisagara cya bujumbura ikinyamakuru iwacu naco kivuga ko ubu bitoroshe kuja mu buriro bwa kaminuza hajayo gusa abanyeshure bake batowe mu bigo bine vya kaminuza y'u Burundi mugenzi wacu avuga ko uburiro bw'ikigo ca kaminuza kiri muri zone rohero bwugawe kandi ko abanyeshure benshi arababeshejweho n'ingurane ku gahembo kabo bategereje bemerezwa kuja gufungura hanze y'ico kigo ca kaminuza Jonas Musavyimana aserukira abanyeshuri ba kaminuza yabwiye ikinyamakuru iwacu ko abanyeshuri bafise uburenganzira bwo gufungurirwa mu bigo bine vya kaminuza byo mu gisagara ca Bujumbura bagera ku majana 250 kubarenga ibihumbi 12 uwaserukira abo banyeshuri avuga ko hari itegeko shikiranganji limenyesha mu ngingo yaryo 19 kingurane ku gahembo kabo ifasha abanyeshuri abanyeshure kuronka ibyo bakeneye byose nayo ku ruhande rwiwe ujejwe ibigo bya kaminuza Merkior na Nkwahomba yabwiye ikinyamakuru iwacu ko abo banyeshure bategezwa kwisunga amategeko Uwaserukira abanyeshure ba kaminuza ngo arafise umwizero ngo kuko ubuyobozi bwa kaminuza bwemereye urwego rw'abanyeshure ko bazicarana kugira batorere umuti uramico kibazo amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru tukivuga ibijyanye n'indero nyine abahurikiye mu masendika y'abigisha baranezerejwe n'ingingo yo guhagarika ibibazo bikorwa mu nani bita examen en réseau nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru cita indero la voix de l'enseignant ngo ni umunezero udasanzwe ku bagize amasendika abigisha ababyeyi hamwe n'abanyeshuri kuko itunganywa ry'ibyo bibazo ryagaragayemo ingorane nyinshi gusumba ibyiza byari kugira ariko rero icyo kinyamakuru citaho indero cibutsa ko mikete ryo kuwandwira uheshi umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umushikiranganje w'indero hamwe n'ubushakashatsi kubwico kinyamakuru citaho indero ingingo yihuta irakenewe kuko mu mihinga itandukanye y'igihugu ibibazo biriko birakorwa mu mashuri na cyane cyane mu mashuri arangiza umwaka incabwenge z'abarundi ziri mu mahanga kugaruka birashoboka uko niko yibaza mugenzi wacu yandika ku rubuga rw'abanditsi yaga aho ko muri afurika ukugenda kw'incabwenge zijya gukorera mu bindi bihugu biguma byongerekana n'uburundi budasigaye inyuma mugenzi wacu abona ko hagati y'abiyumvira gutaha mu gihugu c'amavukiro hamwe mbere n’abatabyiyumvira ko ico kibazo kiracari kure kugira gitorerwe inyishu mugenzi wacu abandanya yandika ko mu burundi hariho ingorane nyinshi zikwiye kukugwaho kugira ngo uburundi bugumye incabwenge zijye mu mahanga kurondera aharakarusho akarusho ikigo gishasha mu gisata cyo kuvura mu ntara c'ibitoke bagenzi bacu bo mu itororokanizo ry'amakuru ABP bandika ku kigo Dave cigororero catanguye gukora kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa rimwe icyo kigo cubatswe hafi y'ibitaro bikuru bya cibitoke okay, kirongowe na David Niyongabo afise urupapuro rw'umutsindo gwa lisanse mu bijanye no kugorora imitsi n'amagufa kuri kaminuza Espoir d'Afrique hano mu gisagara ca Bujumbura Ico kigo gifise ibisata bitatu aho kugororera ivyo bita kinezitherapie mu gifaransa hamwe naho bavurira abagize ingorane z'amafyigo iho gynecology hamwe n'uburyo bwo kugorora bita orthopedi David Niyongabo yabwiye bagenzi bacu bo mu itorero ry'amakuru ABP pe kw'iciyumviro cyo kubaka icyo kigo ari kugira ngo bafashe abanyagihugu bavuka muri ako karere kugira ngo bashobore kuronka aho bivuriza ku ubwo buvuzi batarenze kumanuka mu gisagara cya bujumbura nino ngaha amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwashikirijwe na Lydia Gahimbare hamwe na Jewe Variste Nzikobanyanka mubandanye kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru